ollohni va o'zlaringizni dushmanlaringizni hamda ulardan tashqari sizlar bilmaydigan ya'ni olloh biladigan boshqa birovlarni ham qo'rquvga solasizlar alloh yo'lida nimani sarf qilsangiz infoq qilsangiz sizlarga zulm qilinmagan holida komil qilib qaytariladi deb alloh subhana taolo marhamat qilyapti uqba ibn omir roziyallohudan rivoyat qilinadi u kishi aytadilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam minbarda turgan holida shu kofirlarga qarshi kuchlaringizga qodir bo'lgan narsangizni tayyorlab qo'ying oyatini o'qigandan keyin aytdilarki ala innal quvvatar romyu ala innal quvvatar romyu ala innal quvvatar romyu deb aytdilar ya'ni ogoh bo'linglarki quvvat otishlikda ogoh bo'linglar quvvat otishlikda ogoh bo'linglar quvvat otishlikda deb aytdilar u muslim rivoyat qilgan hadis mana shu yerda bir ajib nuqta bor buni shayx abdulloh hazzom ochgan mana shu nuqtani u kishi aytadilarki bu hadis nubuvatni bashoratlaridandir chunki nabiy sallallohu alayhi vasallam zamonida kamon bilan o'q otish uncha jangda rivojlangan bir asosiy vosita bo'lmagan balki o'sha paytda jangda ishlatiladigan asboblarni eng ko'pi qilich bilan nayza bo'lgan ammo otishlik avvalgi davrlarda o'sha pistolet miltiqlar bilan keyin pushka va havonlar bilan undan keyin raketa bilan e, bo'layotgan urushlarda eng ko'p qo'llaniladigan vositaga aylanib qoldi qarang nabiy sallallohu alayhi vasallam ogoh bo'lingni quvvat otishlikda deb aytyapti o'sha paytida mana bu hadisni bir ajoyib nuqtasini alloh subhana taolo abdulla azzam rahimaullohga bildirgan ekan u kishi mana shu nubuvatni bashoratidan deb aytib o'tib ketyapti haqiqatdan ham bugungi kunimizda qaraydigan bo'lsak quvvat otishlikda bo'lib qoldi o'sha avtomat kalashnikovni ishlab chiqargan odam aytyaptiki ishlab chiqargandan keyin ana endi qo'rqoq bilan mardni farqi qolmadi deb aytadi haqiqatdan ham bugungi kunimizdagi ham quvvat otishlikda bo'lyaptimi demak shunga vosita bo'ladigan ishlarni bilan shug'ullanishligimiz kerak masalan insonlarni ko'rasiz hozir e, ahamiyatsiz bo'lgan ishlar bilan vaqtini bekor o'tkazib yuradi e, ya'ni bir yelkasini yoki bir e, o'sha qomatini yaxshilashlik uchun shug'ullanib yuradi boshqa bo'ladi lekin asosiy holatda hozir janglarda e'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz ko'p lozim bo'ladigan nima ishlanadigan joylar masalan oyoq yoki e, qo'l yelka mana shu yer masalan oyoq ko'p yurishlik uchun ko'p yugurish e, ya'ni uzoq masofada charchab qolmaslik uchun qo'l bo'lsa avtomatda yaxshi ushlashlik uchun mana shu narsalarga ishlasa e, ancha foydaliroq bo'lsa kerak boshqa vaqtdan ham yutamiz boshqa ishlarga ham ulguramiz shuning uchun inson o'zi nima ish qilish kerakligini yaxshi bilib olmasa vaqtida ham baraka bo'lmaydi e, ishida ham bir samara ko'rinmaydi hop ahli ilmlar agar jihod to'xtab turgan bo'lsa ham tayyorgarlikni olish vojibligi haqida aytishgan ya'ni jihod bo'lmay turibdi janglar bo'lmay turibdi mana shu holatda ham tayyorgarlikni olib turishlik vojib ekanligini aytishgan jang uchun tayyorgarlik ko'rish o'zi ikki xil bo'ladi birinchisi ma'naviy tayyorgarlik ya'ni ruhiy ikkinchisi moddiy tayyorgarlik ya'ni jismoniy va moddiy deganda unga o'sha moddiy kerak bo'lgan avtomat bo'lsin hamma narsa kirib ketadi e, endi birinchisi ma'naviy tayyorgarlik haqida gapiradigan bo'lsak bu nafsni kofirlarga qarshi e, urushga sabrga e, tayyorlab qo'yishlik hamda shahvat va shaytonga qarshi kurashishga tayyorlab qo'yishlik bu eng asosiy narsa moddiy tayyorgarlikdan ham ko'ra ustun turadigan narsa shuningdek masiyat va gunohlardan tiyilishlik jang oldidan esa duoni ko'paytirishlik bilan bo'ladi alloh subhana taolo aytgandek ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu vazkurulloha la'allakum tuflihun ey iymon keltirgan kishilar agar kofirlarni bitta toifasiga yo'liqadigan bo'lsanglar sobit turinglar va allohni ko'p zikr qilinglar shoyat najot topsanglar deb aytyapti demak bizni birinchi o'rinda tayyorlaydigan narsamiz ruhiy tayyorgarlik ekan shuning uchun ruhiy tayyorgarlik bo'lmasa moddiy tayyorgarlik ming zo'r bo'lsin kerak bo'lsa ruhiy tayyorgarlik bo'lmaydigan bo'lsa avtomat ushlamay qoladi inson shuning uchun ham jamoaga qo'yiladigan amirlarni ruhiy tayyor bo'lganligini qo'yish kerak bir insonlarni vahimaga solib xavotirga soladigan inson kerak emas bizga u aksincha bor narsani ham yo'q qiladi shuning uchun jang paytida hammada qo'rquv bo'ladi lekin qo'rquvni jilovlashlik bor ustiga chiqarmaslik bor mana shu holatda o'zini yaxshi tutib dushmani kim ekanligi va uni kim qo'llab turganligini biladigan bo'lsa o'zi dushmani hech narsa bo'lmay qoladi shuning uchun demak birinchi o'rinda biz e'tibor beradigan narsa bu ruhiy tayyorgarlik ekan endi ikkinchisi bu moddiy tayyorgarlik u jangda ishlatiladigan shu qurollarni tayyorlab qo'yishlik yoki jangga kirish uchun jasadni tayyorlashlik bilan bo'ladi nabiy sallallohu alayhi vasallam e, o'sha aytganlaridek jang hiyladir deb aytganlar o'zi ya'ni bu jangdagi strategiyani yaxshi qilishlik e, qurol topishlikka qodir bo'ladigan bo'lsa jang uchun o'sha qurollarni tayyorlab qo'yishlik kerak bo'ladi agar tayyorlab qo'ymaydigan bo'lsa kerak bo'lsa gunohkor bo'ladi alloh taoloni yuqoridagi so'ziga ko'ra dushman uchun kifoya qiladigan pistirmani qo'yishlik yoki jangda dushmanni kuchini yaxshi bilib olishlik yoki unga tayyorgarlikni olib qo'yishlik kerak bo'ladi shunday dushmanni kuchini ham yaxshi bilib olib olish kerak chunki bu jangga ancha yordam beradi shunga qarab inson harakatlanadi hatto shu chingizxon ham musulmonlarga yurish qilishligidan oldin ya'ni mo'g'ullar e, nimani damashqqa qayta qayta bizda razvedka deydimi shunaqa qilib ketgan ekan ya'ni ishonmagan musulmonlarni chunki juda nimani e, ta'rifini ko'p eshitganligi uchun qo'rqqan qarasa u umuman boshqacha holat ekan shuning uchun razvedka ham juda katta o'rin egallaydi lekin avval aytganimizdek bu moddiy tayyorgarlik o'zi ma'naviy tayyorgarlikni ustiga quriladi ma'naviy tayyorgarlik yaxshi bo'ladigan bo'lsa ruhiy tayyorgarlik ana shuni ustiga moddiy tayyorgarlik quriladi undan kelib chiqib inson harakat qiladi shuning uchun biz ko'p e'tibor beradigan narsa ruhiy tayyorgarlik bizda o'sha kerak e'tibor berish kerak bo'lmagan holatga e'tibor beriladida e'tibor berishlik kerak bo'lgan o'ringa umuman e'tibor berilmaydi ya'ni dushmani haqida u gapiriladi bu gapiriladi bunday qilgan ekan unday qilgan ekan bunday qilgan ekan deb oxiri o'zi dushmanga yurishga ham askarlarni ruhini tushirib qo'yadi aksincha uni qo'rqmaslik kerak to'g'ri uni o'rganish kerak lekin alloh subhan taologa tavakkal qilib alloh subhan taoloni junda ekanligini esdan chiqarmasdan harakat qilish kerak va o'zi gunohlardan ko'proq qo'rqib yuradigan bo'lsa ma'siyatlardan yiroq bo'ladigan bo'lsa xotirjam bo'lsin alloh subhana taolo inshaalloh nusrat beradi eng e'tibor beriladigan narsa bizda shuning uchun ma'siyat ma'siyatga qanchalik ketilyapti yoki ketilmayapti mana shu narsaga e'tibor berishi kerak bu yerda bir muhim masala bor ko'pchilik shu tayyorgarlik ko'rishga yo g'uluv ketib qoladi yo suskashlik qiladi ya'ni shu dushmanga qarshi tayyorgarlikni olishda işte. uni o'rtasini ushlashlik mana shu ahli sunna val jamoani yo'li buni hozir bir aytib o'tamiz bu yerda birinchi toifa bor tayyorgarlik ko'rishdagi u unga haqida aytadigan bo'lsak botillik tarafdorlari ya'ni kofirlar va shaytonni askarlari unga suyanadigan ya'ni faqat unga suyanib qolgan narsa bu nima tajribiy tajribaviy hissiy asboblar bilan tayyorgarlikni olish ya'ni kofirlar agar qurollarni zo'r tayyorlagan bo'lsa bo'ldi u xotirjam unga u masiyat qiladimi qilmaydimi unga farqi yo'q qizig'i yo'q ular nazdida endi nusratni eng kuchli sababi mana shu ya'ni qurol asboblarni aslahalarni tayyorlab qo'yishlik nusratni eng kuchli sababi bo'ladi mana shu narsa bo'lmasa ular nusrat bo'lmaydi deb gumon qiladi ammo shu nuqtai nazardan ollohni askarlari uchun ham bu tayyorgarlikni olish muhim narsa ya'ni uni o'rni bor ya'ni hech narsaga tayyorgarlik ko'rmasdan turib faqat alloh madad beradi deb chiqishlik ham bo'lmaydi lekin bu nusratni sababi emas buni bilamiz nusratni sababi emas balki nusrat sababiga olib boruvchi vosita xolos bu esa alloh subhana taologa bo'lgan itoat ya'ni nusrat sababi jangga tayyorgarlik ko'rish emas nusrat sababi allohga itoat allohga itoat nima jangga tayyorgarlik ko'rishlik mana shunday qaytaradigan bo'lsak to'g'ri bo'ladi ya'ni alloh subhana taolo min kuchingni yetgancha dushmanga qarshi tayyorgarlik ko'rib qo'yinglar deb olloh buyuryapti biz shuning uchun tayyorlanyapmiz deyishlik mana shu nusrat sababi jangga tayyorgarlik ko'ryapmiz mana shu nusrat sababi deyishlik o'zi xato bo'ladi biz allohga itoatlik qilganimiz uchun shunga tayyorgarlik ko'ryapmiz deydigan bo'lsa mana shu nusratni sabab bo'ladi agar tushuntira olgan bo'lsam Allohning askarlari Alloh ularga buyurgani uchun tayyorgarlikni oladi va faqat Alloh buyurgani uchun eng oxirgi darajada tayyorgarlikni olishadi. Demak, tayyorgarlikni olish ham qanday bo'ladi? Eng oxirgi darajada. Qo'limizda nima bor? Huzurimizda nima bor? Mana shuni oxirgi darajada tayyorlaymiz. Ya'ni Alloh yo'lda tayyorgarlik ko'rish ekan deb turib, shunchaki qilib qo'yilmaydi. Yo'q. Alloh buyurdimi, tayyorlan dedimi, qattiq tayyorlanamiz. nimaga Alloh aytgani uchun lekin buni nusrat sababi deb ushlab olmasligimiz kerak tayyorgarlikni olishda bu ikki tushuncha o'rtasida juda katta farq bor hozir oddiy narsa emasda bu bittasi nusrat sababi tayyorgarlikni olish desa bittasi nusrat sababi Allohga itoat qilishlik deb bu juda katta farq bor mana shunday tushuniladigan bo'lsa to'g'ri tushunilgan bo'ladi ho'p bulardan Allohning askarlari ham shu mana shu tayyorgarlikni olishda ikki qismga bo'linadi. Biz yuqorida aytdik, bittasi sus ketadi yoki bittasi g'ulu ketadi. Bulardan bitta toifa tayyorgarlikni olishda suskashlik qildida va Allohning nusrati uni va'dasi bilan jangga jihozlan tayyorlamasak ham kelaveradi deb aytdi. yoki hayol qildi. Bu toifani jangdagi ulushi xotirjam bo'lsin, omadsizlik yoki mag'lubiyat bo'ladi. ammo mag'lubiyat hozir ularni zaifligi tufayli emas ya'ni e, tayyorgarlik ko'rishni suskashlik qilganidan emas balki nusrat sababini qilmasdan alloh subhana taologa itoat qilmaganligi uchun tushunyapmiz ular suskashligini zaif e, tayyorgarligini zaif olganligi uchun emas tayyorgarlikni ko'rishni suskashlik qilganidan emas lekin allohga itoat qilmaganidan mana bu toifani jangdagi natijasi mag'lubiyat bo'ladi endi ikkinchi toifachi bu toifa tayyorgarlikka juda e'tibor beradi kerak bo'lsa unda cho'qqiga chiqadi unga suyanadi va nusrat sabablarini ham mana shunga bog'lab qo'yadi olloh ham ularni sabablari bilan tashlab qo'yadi bu toifa ollohni manhajiga qaytmas ekan va nusratni va zafarni undan umid qilib uni o'zigagina tavakkal qilmas ekan mag'lubiyat va tushkunlik mana shu zaylda davom etaveradi ya'ni bu toifa ham alloh subhana taoloni yaxshi tanib alloh subhana taolo aytgan edi deb mana shu manhajga qaytmas ekan ming tayyorgarligini zo'r olsin eng oxirgi modeldagi qurollarni olib kelib qo'ysin buni ham jangdagi natijasi mag'lubiyat bilan shukurlik bo'ladi bu ikki toifani tayyorgarlik olishda oxirgi darajada harakat qilishligi alloh taologa itoat qilgan holda bo'lishligi kerak mana shunda ular ollohni aytganini to'g'ri bajargan bo'ladi ibn kasir rahmaulloh e, shu yuqorida keltirilgan anfal surasidagi oyatni tafsirida aytadiki alloh subhana taolo o'zini askarlarga imkon boricha va toqat ko'targangacha kofirlarga qarshi urush uchun jang asboblarini tayyorlashlikka buyurdi va shu sababdan ham Masata'atun min quvva deb aytdi ularga qarshi qodir bo'lganingizgacha deb aytdi ya'ni alloh subhana taolo bandalarga toqatidan oshgan narsani yuklamaydi va alloh subhana taolo kalimasida biror bir xatoga yo'l qo'ymaydi bir kishi gapiradigan bo'lsa gapidan xato topishingiz mumkinku lekin alloh subhana taolodan u narsani topolmaysiz shuning uchun alloh subhana taolo ularga qarshi qodir bo'lganingizgacha deb qo'ydi hozirgi kundagi masalan e, jihod qilishlik kerak desa bizni chegaralarimiz yo'q amirimiz yo'q falon yo'q boshqa yo'q asboblarimiz yo'q unga qarshi qanday chiqasan deydiganlarga mana shu javob bo'ladi alloh subhana taolo nima deyapti kofirga qarshi qodir bo'lganingizgacha tayyorgarlik nima bor huzuringizda tosh bormi tosh bilan falastinda ko'rdikku masalan internetlarda ham tarqab ketdi oyog'i yo'q odam mana shu shahid bo'ldi shu tosh boylab nimada bir nimada otadi ekan toshni o'rab otadi ekan mana shu bilan qancha yahudni nima qilgan zarar yetkazgan qancha yahudlarga mana shunday bo'lsa ruhiy tayyorgarlik aytyapmizku ruhiy tayyorgarlik mana shunday bo'ladigan bo'lsa va alloh subhana taolo kuchingiz yetgangacha tayyorlaning deganni aytganini qilib qiladigan bo'lsa ish boshqacha bo'ladi siz shuning uchun alloh subhana taoloni aytganidek qiling ish xotirjam bajarasiz и e, bir ham to'q bo'ladi undan qurtubiy rahmaulloh alloh taoloni o'sha aydullah min so'zi haqida aytadiki alloh subhana taolo mo'minlarga avval taqvo ekanligini ta'kidlagandan keyin ya'ni birinchi o'rinda taqvo ya'ni ruhiy tayyorgarlik deyapmizku shuni ta'kidlagandan keyin dushmanlarga qarshi quvvatini e, tayyorlab qo'yishlikka buyurdi agar olloh xohlasa dushmanlarni so'z bilan yoki yuzlariga bir tuflashlik bilan yoki yuzlariga tuproq sepishlik bilan mag'lub qilgan bo'lardi ya'ni alloh subhana taoloni junutlari ko'p askarlar ko'p shamol bo'lsin chaqmoq bo'lsin zilzila bo'lsin shunday qilib yengib qo'ygan bo'lardi lekin Alloh o'zini azali ilmi bilan qazoy qadari bilan insonlarni ba'zilarini ba'zilar bilan azoblashlikni xohladi demak qaraydigan bo'lsak Alloh subhanahu taolo bandalarini sinaydi ya'ni Alloh subhanahu taolo qodir kofirlarni har xil azoblar bilan yo'q qorishlikka. masalan oldingi qavmlarda qanday bo'lganini ko'rganmiz lekin u bandalarni qanday alloh va taoloni aytganini qiladi imtihon ya'ni e, alloh subhana taolo berib qo'ygan ne'matlardan qanday kechib kechib kelib alloh subhana taoloni yo'lida yuradi mana shu narsalarni bilishlik uchun e, alloh subhana taolo mana shu narsalarni farz qildi va banda shu ba'zilarni ba'zilari bilan azoblashlik uchun mana shu o'zini azaliy ilmi bilan e, mana shu narsani farz qilib qo'ydi ulusiy rahmaulloh mana shu alloh subhana taoloni o'sha aydulloh min quvva haqida aytadiki bu barcha mo'minlarga xitob ya'ni hech bir kishi bundan mustasno emas mo'minlardan u barcha mo'minlarga xitobdir kuchingiz yetgancha kalimasi nima bo'lishidan qat'iy nazar jangda u bilan quvvatlanadigan narsani barchasi bilan degandir deb aytyapti demak e, hech kimga uzr yo'q bu holatda kuchingiz yetgancha deb qo'ydi qo'lingizdan nima keladi mana shu bilan tayyorgarlik ko'ring deb qo'yganidan keyin u o'z o'zidan e, hech kimga uzr qolmaydida oyog'i yo'q bo'lsa u nimaga qodir internetda biror narsa yozishganmi ana shu bilan ana shunday alloh subhana taolo hech kimga mana shu holatda uzr qoldirmadi said qutb rahmaullohni ham bir ajoyib gaplari bor buni hozir bir diqqat bilan eshitadigan bo'lsak ancha foydalana olamiz inshaalloh qarang bu kishi nima deyapti jihodni farzlarga qo'shimcha bo'lgan farz imkoniyatidagi narsa bilan tayyorgarlik ko'rish har xil asbob yoki turli xil narsalar bilan quvvatini hozirlashga buyurgan hujjatlar yetarli deb aytyapti demak jihodni farzlariga qo'shimcha bo'lgan farz qarang imkoniyatdagi narsa bilan tayyorgarlik ko'rib qo'yish jihodni biz qanday farz deb keldik mana shuni qatoriga dushmanga qarshi tayyorgarligini yaxshilab ko'rib qo'yishlik ham kirib ketadi ekan endi u kishini gaplarini davomini eshitamiz alloh qurinda qur'onda ya'ni omir ribatul hayl dedi egarlangan otlar deb xosladi chunki bu narsa qur'on ularga xitob qilgan paytda ommabop bo'lgan asbob edi ya'ni jang uchun bir vosita edi agar olloh ularga uni bilmaydigan o'sha asbob bilan tayyorgarlikka tayyorgarlikni olishga buyurganda edi mavhum narsa bilan ularga xitob qilgan bo'lardi ammo alloh subhana taolo bunaqa narsadan oliy va buyukdir tayyorgarlikni olish umumiy hisoblanadi ya'ni toqatini oxirgi chegarasida yoki unga imkon bor bo'lgan narsa bilan bo'ladi buni sababi musulmonlar jamoasi allohni toatidan bo'lgan quvvatni e, shu quvvatni sabablarini olishda kuchimiz yetmas ekan deb o'tirib qolmasligi uchun aytilgan deb aytyapti qarang bu ajoyib gapda har zamonda jangga tayyorgarlik ko'riladigan asboblar har xil bo'ladi ba'zi zamonda miltiq ba'zi zamonda pushka ba'zi zamonda ot bo'lgan ba'zi zamonda nayza bo'lgan alloh subhana taolo ularga oliy alim hakim bo'lganligi uchun ribatul hayl dedi egarlangan otlar bilan deb aytdi chunki o'sha zamonda mana shu narsa ommabop edi agar endi ularga avtomatlar bilan tayyorgarlik ko'ringlar deganda mavhum narsa bilan xitob qilgan bo'lardida edi. shuning uchun bundan kelib chiqyaptiki uni zamonida o'sha narsa ommabopmidi mana shu narsa bilan buyurdi endi bugungi kunimizda nima ommabop mana shu narsa bilan tayyorgarlikni olib qo'yiladi va har zamonda har xil e, nima qurol asboblar o'zgarganligi uchun e, mastato kuchingiz yetgancha deb aytib qo'ydi shuning uchun kuchimiz yetmas ekan deb o'tirib qolmasin deb e, ko'r bo'lsa ko'rga yarasha shol bo'lsa sholga yarasha zaif bo'lsa zaifga yarasha kuchli bo'lsa kuchli yarasha E, nimaga quvvat yetadigan bo'lsa mana shu narsa bilan tayyorgarlik ko'rishga ishora bo'ladi bu ya'ni hech kimga uzr qolmayapti tayyorgarlikni olish e, avvalgi mufassirlar aytgani kabi tayyorlanishi e, turlarini barchasini o'z ichiga oladi hozirgi kunimizdagi tashqi siyosat ham mana shu harbiy asboblarni tayyorlab qo'yishga kirib ketadi ya'ni hozirgi kunimizda tashqi siyosat muhim narsaga aylanib qoldida shuning uchun tashqi siyosatni ham o'rganishlik mana shu e, tayyorgarlikni olishi ichiga kirib ketadi shu sababdan ham musulmonlar hozir harbiy tayyorgarlikka oxirgi darajada harakat qilishliklari kerak bo'ladi harbiy tayyorgarlik ko'rishda yaxshi bo'ladigan bo'lsa tashqi siyosat ham yaxshi ketadi shuning uchun harbiy tayyorgarlikni oxirgi darajada olishliklari kerak bo'ladi deb aytyapti shu kabi iqtisodni ham harbiy ilmlarni jihozlarni ham ishlab chiqaradigan zavodlarni va boshqa davlatlarni quvvatlaydigan narsalarni ham tanlab qo'yishlik lozim bo'ladi ya'ni hozir kunimizda qaraydigan bo'lsak kofirni hamma narsasi bor bugungi kunimizda hozir chiqyaptiku masalan tahriri shom bunday qilyapti bular bunday qilyapti boshqa deb o'zini aqlan o'ylab qaraydigan bo'lsang hozir aqlan faraz qilib ko'radigan bo'lsang turkiyani davlat bo'lib rivojlanganiga qancha bo'ldi o'zi yoki rossiyani yoki o'zbekistonni ularni o'zini shaxsiy qamoqxonalari bor e, o'zini temir yo'llari bor uchadigan o'sha e, aviatsionni bazalari bor e, o'zini shaxsiy qurollari bor ishlab chiqarayotgan zavodlari bor endi bir insof qilib qaraydigan bo'lsa endi hozir shakllanib ketgan shakllanib kelayotgan davlat o'laroq tahrir shom bo'lsin boshqa jamoatlarni insof bilan qarashlik kerakda nimaga jang qilmayapti boshqa masalan hozir yerlarni o'zi avvalambor idora qilib olishligi o'zi bitta katta masala bu yerda aholi bor uni ishlab chiqarishligi aholini boqishlik boshqa boshqa narsalar oziq ovqatni yo'lga qo'yishlik bozorlarni tartibga qo'yishlik elektr deysizmi transport vositalarini boshqa boshqa hamma narsani tartibga qo'yishlik uchun bu hazilakam ish emas mana shu gapirayotgan odamlar o'zini olib kelib o'nta kishiga boshliq qilib qo'ying vallohi bir aksari o'sha o'nta kishini boshqara olmaydi aksari o'nta kishini boshqara olmaydi chunki boshqaruvlik sifati hammaga ham beriladigan narsa emasda ammo lekin til yengil narsa suyagi yo'q yaxshi aylanadi xohlagan payt xohlagan narsani gapiraveradi bo'lib ham hozir internet chiqib ketdi rasmini qo'ymasdan internet orqasidan turib gapirishlik ko'pchilikni qo'lidan keladi hozir internetda o'tirib olib unga hukm qo'yib bunga hukm qo'yib o'tirishlikni payti emas hozir kelib olib mujohidlarga qanday qilib yordam bersa qanday qilib mana shu kofir ziddiga ishlasa deb e, harakat qilinadigan payt hozir shuni yaxshilab e, tafakkur qilib olishlik kerakda o'zi o'tirib unga hukm qo'yib bunga hech narsa o'zgarmaydi u bilan sanga hozir difo jihodimi difo jihodida dushmanga qanday qilib bo'lsa ham dushmanni daf qilishlik kerakmi san kelib shu yerda ishla masalan u jamoaga hukm qo'yish hukm qo'yishdan ko'ra asrga qaytaylik difo jihodimi hozir difo jihodida dushmanni qanday qilib bo'lsa ham daf qilishlik kerakmi sen mana shu narsani harakatini qil bir biror bir foydani ko'rmaysiz ularni gaplaridan bir to'da bo'lib olib e, u jamoani takfir qiladi bu jamoani takfir qiladi e, yoki ba'zi murjiyalar hozir jihod payti emas deydi hozir amerika bilan rossiya urushadi deb qo'yadimi san oldin kelib ko'r erkak bo'lsa qo'rqmasa kelib ko'rsin hech kim uni yeb qo'ymaydi kerak bo'lsa kafolatini berib uni chiqarib yuboriladi yana bir insonda e, ozgina insof bo'lishi kerakda insof bo'ladigan bo'lsa e, odamiga bunday insof yuzi bilan qaraydi bitta o'zini birodarini agar e, nima bo'ladigan bo'lsa qancha uzr qidiradi takfirga tushmasligi uchun a jamoaga ham xuddi shunday insof bilan qarasin buni aytamiz desa gap ko'p lekin shuning uchun har bir ishda insofli bo'lsak yaxshi hozir katta katta quvvatli davlatlar hammasi yig'ilib kelib bitta kichkinagina e, bir idlib degan joydagi narsani jamoat yo'q qilmoqchi alloh subhana taolo buni bir e, omon qilib qo'yibdi o'zi bilan o'zi urushib yotibdi o'rtada mo'minlarni omonda saqlayapti yana bir ruhiy tayyorgarlik ko'ryapsin deb alloh subhana taolo xullas bizga hozir tinchlik paytida alloh subhana taoloni yaxshi hifz qilib ya'ni alloh subhana taoloni ibodatlarga mahkam bo'lishi bo'lishligimiz kerak qiyin kunlarda alloh subhana taolo bizni hifzda saqlaydi yengilchilik kunlarda bemalol bo'lib qoladigan bo'lsak keyin qiyinchilik kunlarda alloh subhana taolo bizni o'zi himoya qilmaydi chunki biz yengilchilik kunlarida alloh subhana taoloni o'zimiz rioya qilmaganmiz shuning uchun eng birinchi aytilgan narsamiz avvalda ham ruhiy tayyorgarlik deyapmiz ruhiy tayyorgarlik o'zi bu qalbni tayyorlashlik iymonni mustahkam qilishlik darslarni eshitishlik bu shu bilan bo'ladi va undan keyin jismoniy tayyorgarlikni ko'rib qo'yishlik kirib ketyapti balki hozir bugungi kunimizdagi qodir bo'lgan hozir hamma qurollarni tayyorlashlikka haris bo'lishimiz kerak qolaversa hozir kunimizda e, internetlar ham e, juda yaxshi ishlab turibdi jihod maydonlarida ham hozir bekorchi turgan har bitta mujohid agar o'tirib turib e, qanday qurol ishlab chiqarish havoni boshqasini ta'limlargacha hozir hamma narsani e, internetda bayon qilib qo'yibdi mana shu narsalarni bir e, yaxshilab o'tirib o'rganadigan bo'lsa bekor o'tirmasdan har kuni ancha qurolni o'rganib qo'yadi yoki masalan dronlarni yasashi hozir internetda hamma narsa chiqib ketganku kerak bo'lsa yengil uchadigan Э, o'sha dushmanni hadafga oladigan kichkina samolyotchalarni yasashligi mumkin mana shunday ancha e, oson bo'lib ketdi lekin o'sha vaqtni bekor o'tkazmaslik kerak e, yaxshi harakat qilib alloh subhana taolodan so'rab e, harakat qiladigan bo'lsa alloh subhana taolo muvaffaq muvaffaq qiladi hozir kunimizda masalan ancha yengilchiligi borda qidirib turib hozir o'zi masalan kimyoviy qurollarni olib bu yerda kichkina bir o'sha mutafajjirot deydi ya'ni kimyo qurollar bilan shug'ullanishni o'rgansa ham bo'ladida bekor turgan paytlarida masalan robotga chiqib kelgandan keyin e, bo'sh bo'lyapti ko'pchilik mana shu paytda e, iloji boricha qattiq o'rganishlikka harakat qiladigan bo'lsa hammamiz bitta bitta narsani o'rganadigan bo'lsak jamiyat o'zi e, biror bir kishiga muhtoj bo'lmay qoladi o'zim hamma narsa o'zimizda bo'lsa shuning uchun qodir bo'lgancha tayyorlanishda allohga bo'lgan itoatni me'yorini o'z o'rniga qo'yib oladigan bo'lsak ya'ni allohga bo'lgan itoat uchun qilyapman deb niyatlarni to'g'irlab oladigan bo'lsak har bitta ishimizga ajr olaveramiz inshaalloh juda bir hozir muhim yana masala bor buni mujohidlar yaxshilab bilib olishi kerak bugungi kunimizda moddiy kamchilik tufayli emas alloh subhana taologa toat qilinmaganligidan e, kelayotgan mag'lubiyatni mujohid birodarlarimizga yana bir qayta eslatib o'tishligimiz kerak hozir kelayotgan mag'lubiyatlarni aksari hozir bir e, quvvatni yaxshi tayyorlanmaganidan emas aksari alloh subhana taologa itoatda kamchilik bo'layotganidan kelyapti musulmon kishi o'zi har bir qadamida biror bir pand yegan nuqtalardan ibrat olib keyin o'sha xatoni qayta takrorlamaydigan bo'lishi kerak va oldingi kamchiligi nima sababdan mag'lubiyat kelganida mana shu narsani yaxshilab o'rganib o'zini isloh qilishligi kerak mujohidlar agar alloh subhana taolo aytgandek jangga qodir bo'lgancha tayyorlansa agarchi tayyorgarlikni ba'zi bir avtomatlar bilan qilgan bo'lsa ham ana shu holatda nusrat mujohidni hamrohiga ya'ni sherigiga aylanadi ya'ni itoat alloh subhana taolo aytgandek bo'lsa lekin o'sha tayyorgarlik bitta avtomat bilan bo'ladigan bo'lsa ham nusrat mujohidni hamrohiga aylanadi dushmanni tayyorgarligi ming kuchli bo'lsa ham biz boshqa ishlarda alloh subhana taologa toatda bo'ladigan bo'lsak g'alaba bizni sherigimiz bo'ladi biz buni muborak shom jihodini boshidayoq guvoh bo'lganmiz dushmanni tayyorgarligi qanchalik kuchli edi lekin mujohidlarni aksarida kerak bo'lsa avtomat topilmas edi lekin ana shu paytda nusrat shu darajada bo'ldiki mujohidlar idlibdan turib damashqqa borib ribot turib kelgan holatlar bo'lgan agar dushmanni tayyorgarligi kuchli bo'lsa ham biz alloh subhana taologa itoat qiladigan bo'lsak qo'rqmasligimiz kerak ammo mujohidlarni huzuridagi texnika f o'n olti bo'lsin samolyot yoki t yetmish ikki bo'lsin e, t ellik besh tankisi bo'lsin bo'ladigan bo'lsa ham allohga bo'ladigan itoat bo'lmasa ularga mag'lubiyat bilan xabar beraverish kerak ya'ni mag'lubiyat bilan bashorat beraverish kerak bizni huzurimizda qanchalik kuchli asbob bo'lmasin itoat alloh subhana taolo tayyorgarlik alloh subhana taolo aytgandek bo'lmasa mag'lubiyat bilan xushxabar beraverish kerak buni sababi tayyorgarlikni sustligidan emas yana qaytarib aytaman balki allohni toatini tark qilinganidandir agar mujohidlar va ularni ba'zilari tayyorgarlik ko'rishda sustkashlik qiladigan bo'lsalar uzoq vaqt davomida bo'lsa ham ular mana shu gunohdan boshqa gunohlardan katta gunohlardan qanday tavba qilgan bo'lsa mana shunday tavba qilishligi kerak shuning bilan birga hamda qodir bo'lgancha jihozlarni tayyorlashga shoshilgan holda alloh subhana taolo ularga va'da qilgan nusratni kutgan holda harakat qilishliklari vojib bo'ladi biz bu mavzulardan har bir xulosani o'zimiz olib va shunga amal qilib boradigan bo'lsak jihodimizda samara bo'ladi va e, alloh subhon taoloni buyurgan vojibotlarni qilayotganimizdan mamnun bo'lib harakat qilamiz bir ishda işte, agar ilm bo'ladigan bo'lsa biz boshqacha qilamiz ilm bo'ladigan bo'lsa o'sha ishda işte, nabiy sallallohu alayhi vasallam bu o'rinda bunday qilgan edi alloh subhana taolo bu o'rinda bunday buyurgan edi deb qilishlik boshqacha ya'ni qaysi o'rinda qanday ish qilib e, bajarishlikni bilmasdan Э, bu o'rinda o'zini fikri bilan mana o'rinda boshqasini fikri bilan qilganidan ko'ra bu o'rinda rasululloh alayhi vasallam bunday degan edi bu o'rinda alloh subhana taolo bunday degan deb ish qilishlik boshqacha bo'ladi insonni ko'ngli ham xotirjam bo'ladi shuning uchun nima ish qilmaylik biz qur'on sunnatga solishlikka harakat qilaversak qilaversak qilaversak alloh subhana taolo qolgan ishlarimizni ham isloh qiladi inshaalloh e, keyingi darsimiz alloh subhana taoloni madadi haqida bo'ladi ya'ni alloh subhana taoloni madadi qachon degan e, bir sarlavha ostida dars qilamiz inshaalloh bu bu ham juda katta bizga e, sir sinoatlarni ochib beradi hozirgi darsimizda e, balki bu narsalarni bilarmiz bilgan bo'lsak eslatma bo'ldi bilmagan bo'lsak ilm bo'ldi mana shu narsalarni yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak va jangga tayyorgarlik ko'rishni har daqiqa har soniya ruhiy tayyorgarlik bilan boradigan bo'lsak imtihon kunida inshaalloh alloh subhanahu taolo bizni qalblarimizni sobit qiladi ko'ryapmiz mana holatlarni hozir tinchga o'xshab turibdi lekin jihat shunday tinchga o'xshab turadi bir to'fon keladi bir sel keladi hmm, ketgan ketadi qolgan qoladi shuning uchun e, biz har holatga o'zimizni tayyor qilib turishligimiz